Сура Ан-Намль. Муравьи. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين Та Син. Это аяты Корана и Ясного Писания, – هدى وبشرى للمؤمنين верное руководство и благая весть для верующих, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в последней жизни. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون Воистину, тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы представили их деяния прекрасными, и они блуждают в растерянности. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون Они — те, которым уготованы злые мучения, а в последней жизни они понесут наибольший убыток. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Воистину, ты получаешь Коран от мудрого, знающего. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون Вот Муса сказал своей семье, «Воистину я вижу огонь. Я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين Когда он подошел туда, раздался глаз. — «Благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него. Причист Аллах, Господь миров». يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم «О Муса, воистину я Аллах могущественный, мудрый». وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون брось свой посох. Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать назад и не вернулся, или не обернулся. Аллах сказал, «О, Муса, не бойся, ибо предо мною не боятся посланники». إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم А если кто совершил несправедливость, а затем заменил зло добром, то ведь я прощающий, милосердный. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Вот некоторые из девяти знамений для фараона и его народа. Воистину, они являются людьми нечестивыми. فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين Когда наши знамения были наглядно показаны им, они сказали, это очевидное колдовство. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين Мы даровали знания Давуду и Сулейману, и они сказали «Хвала Аллаху, который предпочел нас многим из своих верующих рабов». وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين Сулейман наследовал Давуду и сказал «О люди!» Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это и есть явное превосходство или явная милость. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون И собраны были к Сулейману его воины из числа джинов, людей и птиц. Они были разделены на боевые порядки. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Когда они прибыли в долину муравьев, муравьиха сказала, «О, муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого». فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Он улыбнулся, рассмеявшись от ее слов. Он сказал, «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов». وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين Осматривая птицу, он сказал, что со мной? Почему я не вижу удода? Или же он оказался в числе отсутствующих? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين Я подвергну его суровым мучениям, или же зарежу его, если он не приведет ясного довода. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين Он оставался там недолго и сказал, «Я узнал о том, чего ты не знаешь.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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون это было сделано для того, чтобы они не поклонялись Аллаху, который выявляет все сокрытое на небесах и на земле, и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Аллаху ла илляха илля хуа раббуль аршил азим. Нет иного божества, кроме Аллаха, Господа Великого Трона. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين Он сказал, посмотрим, сказал ли ты правду, или же являешься одним из лжецов. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون Отправляйся с этим посланием от меня и брось его им. Затем встань поотдаль и погляди, что они ответят. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم Она сказала, «О, знать! Мне было брошено благородное письмо». إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Оно от Сулеймана, и в нем сказано, «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне покорными. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون Она сказала, «О, знать! Посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной». قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين Они сказали, «Мы обладаем силой и великой мощью, но решение остается за тобой. Подумай, что ты прикажешь делать». قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Она сказала, «Когда цари вторгаются в селение, они разрушают его и превращают его самых славных жителей в самых униженных.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 То, что даровал мне Аллах, лучше того, что Он даровал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам». ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Возвращайся к ним, а мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их оттуда униженными и ничтожными. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين Он сказал, о знать, кто из вас принесет мне ее трон до того, как они предстанут перед мною покорными? قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين Силач из числа джинов сказал, «Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего места до окончания собрания.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 Увидев установленный перед ним трон, он сказал, «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь богатый, великодушный». قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون Он сказал, переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين Когда она прибыла, ей сказали, «Таков ли твой трон?» Она сказала, «Будто это он и есть». Сулейман сказал, «Знание было даровано нам раньше, чем ей, и мы являемся мусульманами». وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ведь она принадлежала к неверующему народу. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Ей сказали, войди во дворец. Увидев его, она приняла его за водную пучину и обнажила свои голени. Он сказал, это отшлифованный дворец из хрусталя. Она сказала, Господи, я была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом Аллаху, Господу миров. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху. Но они стали двумя припирающимися группами. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون Он сказал, «О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы?» قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون Они сказали, «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой». Он сказал, «Ваше дурное предзнаменование у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению». وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون Они сказали, «Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду. Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Вот их дома разрушены за то, что они поступали несправедливо. Воистину, в этом знамение для людей знающих. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون А тех, которые уверовали и были богобоязнены, мы спасли. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون Вот Лут сказал своему народу, «Неужели вы будете совершать мерзость, видя это?» أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам вместо женщин? О нет, вы невежественный народ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون В ответ его народ смог лишь сказать, «Прогоните семью Лута из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься». فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его жены. Мы предопределили ей оказаться в числе оставшихся позади. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون Скажи «Хвала Аллаху» и мир его избранным рабам.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 Посредством нее мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет. Но они являются людьми, которые уклоняются от истины или равняют с Аллахом вымышленных богов. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет. Но большинство их не знает этого. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидание. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о своей милости?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 Есть ли Бог, кроме Аллаха? Скажи, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят. بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون Более того, они не знают о последней жизни, или но их знание станет совершенным в последней жизни. Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون Неверующие говорят, неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Это было обещано нам и раньше нашим отцам, но это всего лишь сказки древних народов. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Не печалься о них и не будь стеснен тем, что они замышляют. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Они говорят, когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду? قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون Скажи, возможно, некоторое из того, что вы торопите, уже находится позади вас. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Воистину, твой Господь оказывает милость людям, но большинство их неблагодарны. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Воистину, твой Господь знает то, что таят их сердца, и то, что они обнаруживают. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в ясном Писании. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون Воистину, этот Коран рассказывает сынам Исраила большую часть того, о чем они расходятся во мнениях. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين Воистину, это верное руководство и милость для верующих. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم Воистину, твой Господь рассудит между ними своим судом. Он могущественный, знающий. فتوكل على الله إنك على الحق المبين Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون Когда же свершится над ними слово, мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в наших знамениях. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون В тот день мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью наши знамения, и их будут подталкивать. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون Когда они придут, он скажет, «Неужели вы сочли ложью мои знамения, даже не постигнув их? Что же вы совершали?» ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Разве они не видели, что мы создали ночь для того, чтобы они отдыхали в течение нее, и день для освящения? Воистину, в этом знамении для верующих людей. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين В тот день подуют в рог и придут в ужас те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить. Все предстанут перед Ним смиренными. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что вы делаете. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут обезопасены от страха. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в огонь ничком – Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали? إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين Скажи, мне велено только поклоняться Господу этого города, Мекки, который он провозгласил заповедным. Ему принадлежит всякая вещь. Мне же велено быть одним из мусульман. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين И читать Коран. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А тому, кто впал в заблуждение, скажи, я всего лишь один из тех, кто предостерегает. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Скажи «Хвала Аллаху! Он покажет вам свои знамения, и вы узнаете их». Твой Господь не находится в неведении о том, что вы совершаете.